die gezicht van Obadja, so sê die Heere Heere aangaande Edom, ons het de tijding van die Heere gehoor, en een boodskapper is uitgestuur onder die nasies om te sê, staan op, en laat ons klaarmaak om teen om te veg. Kijk, ik heb jou klein gemaakt onder die nasies, jij is baie verraag. Die vermetelheid van jou hart het jou bedrieg, hoe jy wat woon in die rotskloewe, op hoge plekken blij, en in jou hart sê, wie zal mij op die aarde neerwerp. Al woon jy so hoog soos die arend en al was jy nest tussen die sterre gestel, daarvandaan sal ek jou neerwerp, spreek die Heere. As haar diewe, as haar nachtrovers naar jou gekom het, hoe is jij vernietig, zou hulle nie net soveel gesteel het as wat vir hulle genoeg was nie. As daar drijven snijers naar jou gekom het, sal hulle nie die naoes laat oorblij het nie. Hoe is jy sou deersoek, is sy verborwe skatte deersnevel? Al je bondgenote het jou tot bij die grens gestuur, die mannen met wie je vriendschap gehou het, het jou bedreig, jou oorweldig, hulle lee struk onder jou as jou brood. Daar is geen verstand in om nie, sal ek nie in die dag, spreek die Heere, die wijze mannen uit Eerom verdelg nie in die verstand uit die gebergte van Jesu. In jou helde zal verskrik wees, oot die man, so dat elkeen dier moord uit die gebergte van Jesu uitgeroei zal worden. Wees die geweld in jou broer Jacob gepleeg, zal skande jou bedek, en jy sal uitgeree word vir eeuwig. Die dag toe jy daarby gestaan het, die dag toe vreemde sy rijkdom weggevoer en uitlanders dier sy poorte gedring en die lood oor Jerusalem gewerp het, toe was jij ook soos een van hulle. En toch moes jy nie met genoot die dag van jou broer aanskou het nie, die dag van sy onheil, en er nie vreeg het oor die kinders van Jeda op die dag van hulle ondergang nie en nie gespoog het op die dag van benauwdheid nie. Toch moes jy nie in die poort van my volk gekomen het op die dag van hulle nood nie, moes jy ook nie met genoot aanskou het sy onheil op die dag van zijn nood nie en nie die hand uitgesteek het na sy rijkdom op die dag van zijn nood nie. En jy moes nie gestaan het op die kruispad om sy vluchtelingen uit te reen nie en nie sy vrygeraaktes uitgelever het op die dag van benauwdheid nie. Want die dag van die Heere is nabij oor al die nasies, soos jy gedoen het, sal aan jou gedoen word, jou daad sal op jou hoof neerkom. Want net soos jylle gedrink het op my heilige berg, sal al die nasies gedierig drink. ja, hulle sal drink en zwelg en word asof hulle nooit bestaan het nie. Maar op die berg Sion zal daar ontkoming wees, en dit zal een heiligdom wees, en die huis van Jacob zal zijn besittings in besit nemen dan zal die huis van Jacob een vier wees en die huis van Joseph een vlam, maar die huis van Jesu een stoppel, en die zal hulle aan die brand steek en hulle verteer, zodat so daar geen oorblijfsel vir die huis van Jesu zal wees nie, want die Heere het dit gesprek. Dan zal die van die Zuidland die gebergte van Jesu, en die van die laafveld die land van die Filisteine in besit neem, en hulle sal die veld van Ephraim in die veld van Samara, en Benjamin die leed in besit neem die ballene van die Heermacht van die kinders van Israël zal die wat kana, niet is, tot bij Sarfat verover, in die ballene van Jerusalem, wat in Seferat is, zal die steden van die Zuidlanden bezit neem. Dan zal door verlossers die berg Sion opgaan om die gebergte van Jesu te oordeel, en die koninkrijk zal aan die Heere te behoort.